ducent iara Florence. Estas almeno curiose che in plena cronvirusa pandemio en citiu iaro 2020 la mondo devas rememori pri Florence Nightingale en la ducent iara jubileo de schia nascigio. Tiu exterordinara virino lasis al ni heredajon de humanismo Ciu ancora instruas cae inspiras. Si cunigis homamon, religiemon, cae scienson en tute equilibra maniero. Indas rigardi al si de nove en plena monda san criso, char plurai siai iniziatoi estas ancora tutte actualai, exemple lavado de manoi. Si nascidis en Florenzo, ien la deveno de sia nomo, en 1820 en ricia brita familio. En 1860 si successis fondi lerneion de flegarto en Londono, quiu farigis meilostono relate la modernan flegarton. Cia patru estis modern mensa homo, quiu apogis altan educadon al virinoi cae pli bonain sociain condicioin. Florence do lernis plurain lingvoin, musicon, historion, cae religion. De sia frua agio, si interesidis pri helpo al mauricei homoi cae malsanuloi. Ie la decvara agio iaro, si ricevis al vocon de Dio, por flegi malsanuloin. Por tio, si plenumis treinadon en Germanuio, Angluio cae Franzuio. Tiam si rimarcis che fresha aero, lumo, generala purigado cae evito de PROXIMETSO al rubajoi evitis malsanoin. Sed la plei el stara agado de Florence ocasis dum la milito en Crimeo, 1853-1856, ciam si estis facte la granda heroino. Si attentis pri la tre malbona higienae circonstanzoi en ciui trovigis la soldatoi. Citiui mortis pleiofte ne pro la vundoi mem, sed pro la infectoi quiui ciam ocasis. Per generala purigado, aerumado, cae bona nutrado, si succeses malaltigi la morto quanton de quardec du procentoi al du procentoi. Tio al portis al si internacian reconon, cae si publicigis octcent pagian libron prisiai spertoi. En sia agado si usis profunda in conoin pri statistico kai estis la unua virino kiu membrigis al la regia societo pri statistico. Florence Nightingale farigis legenda figuro en la historio de medicino, conata kiel la damo cun lampo, alude al oleo lampo quion si constante portis dum la visitoi al siei malsanuloi cae vunditoi. Si estis la simbolo mem de flegarto cae solidarezzo. Iom ironie, si mortis de consequenzoi de infecto en la iaro mil dec.